Պենզմնձյուկը Ինիսիա չինիս մին դեր։ Դրան ինիսիա մին կնեք։ Շատ ղաշենք կնեք։ Դերը տսնասավեր կնեքի շատ աղաշենք։ Թողես չի թա տանամ դուսկա։ Մին տղքինի, մին ժուվար տսնա, թա ինչա կտսնան հավանքը կնան կփղճցնեն։ Տանը ջուրը հացը լող ինքնալալ պիս։ Կնեգնել մի խանում շիլած տանը տիրած։ Այդ խեղճ տերտերը թողես չիլալ թատոնը մի ղոնախ կա։ Ըտահան շենը մին քանի ջահիլ ջուհիլ ղոտ չախ տղել կնինիս, տահան հյուրուրն հետ մերջին կաստահու կկարե մին ուրի գունքինի դերին տոնը ղոնաղենգի համել կնգանը տսնակյա։ Ըտեղ մին ջահիլ քալակ բաս դղա այնիս, էտը սեսա ես կքինիմ։ Հնգերունքը սեսին վեր կարիս քինիս։ Հենք չետվերքին ենք ինքնական մի լավ քեփ անենք։ Ամա որ կարես վիշքինիս։ Քեփը կու հաշվի տայննակա։ Էքսե տղան երա գնաս քինիս տեսատեն այն քնես, մի խուրջի լցնես, երկնաս դիբրուգունը վախտը քինիս դերին տոնը։ Մի խիլա որ քինեսա, փիսել շաղանի ունես, երկինքը թխպեսա։ Էդ տղան դերեն դրբզան թկեսյա։ Դերը կասա տորնը պենաս թա, հա, ինչս ուզիս։ Էդ տղանը սեսա, ադեր, ես կմատա հրը տղային կյաս, անծանոտ մարդը մտեղ չմ չնչիս, եկալ եմ լեհա մաղակըտ ղաչան կմնես, լեհա թող դրբզան կմակը նստեմ կենամ։ Դերը սեսա, ամել չիկալ, ես կմատախ, ես ես քանտարեյա ստեղ գնասեմ, հələ մի մարդ պահած չմ տանս։ Ես քեզ ոնց պահեմ։ Էքուս որ շենը մսկանան ինչ կասին ինձ։ Այդ տղանս էսա, ես կմատա գադեր։ Թորոնե գալած, ես իշտեղ քինեմ։ Պա աստուս չոնես։ Թող լհակամ այդ դրբզեն կմակեն նստեմ, հանցու լհա գյուլու կազանու փայջի դերլամ։ Սախ քինեմ տեղսնեմ։ Դերը տսնաս ավեր ճարճիկա ասեսա, դե լավ, լավ, եկ, եկ լհա դրբզեն կմակեն նստե։ Այդ տղան ուրամաչին ուր խնեսա թա Էսա կուցի կուցի բերերս դիբի լավնակինիս։ Ես ադրբզան կմակեն խուրջին վերտնես նստես։ Դերը քնեսա տանը մի խիլլա կնաս կնկանսեսա ակնեք։ Ախր մին ղոնաղым պերալ։ Էն ադրբզումը նստած։ Կնգնիսեսա ադեր դե էս կանտայևր ղոնաղ չսպահալ։ Մի հենգել պերալս թողալ դրբզումը հինչանես։ Այս թորն տակեն։ Էդ մինի լավ չի։ Հուվերս կանա, պահինչ կասե։ Դերս էսա Վերիտիա թող քինեն պիրին բալկոնա։ Քինես աթա աղոնա երկած եկ բալկոնը թրջվես ոչ։ Այդ տղանս էսա ադեր լավ է լավ նեղություն մի քաշիլ ստեղել յոլա կքինամ։ Դերը շատ աստիպիս թա երկած լավ երկած երկած եկ։ Վերջի երակնած քինես բալկոնա։ Դերը քինես ատոն տանք սկսեցին հացոտել։ Գնա գեսեսա ադեր բերալն բալկոնը թող կյատոն էլի հաց կոտեի կպրծնե էլա հա ինքը կքինի բալկոնումը կկենա։ Դերը երակնաս այդ տղեն մինել պիրիստոն։ Այդ տղան պիրիսա խուրջինը պինաս, մսը տուսունես խրվես, կաթա հա կտնա հունց արաղ, տուսունես մին լավ կեպանանես պրծնես, մին չևկս կշեր զրություննես, երկնաս քոնինիս։ Քշերը այդ տղան երականաս կոժը յորոնես տռանը ջուրը թփես, բրծնես, սկսես կահկահկցնել։ Դերը երականաս թա, «Էդ ինչա, ես կմատա ինչալալ»։ Տղան թա, «Ադեր վեչինչ, ուզեց դա ջուր խմեմ կարուչ»։ Դերը ասեսա, «Դե թող երկենամ, տանեմ կոժը լցնեմ պերի»։ Տղանը ասեսա, «Չէ, լավ, մին թարավ կկենամ»։ Դերը ասեսա, «Չէ, չէ, չէ, բիդի քինիմ» դերը երականաս կոժյորոնս թակինի սսա ղոնաղ անամաթինչա ասե հանցուկյամ ցենտամ դրբզան պենաս ես տղանս սսա ադեր անամս մինտիժերանոնա համել լավանում չիլի հունցասեմ վերասեմ կծիծաղես դերը թա ասե վեչի չասե մատա ասե Այդ տղան մտածեցա թա հինչանում ասե վեր հնգերն կուսկանա միլլա ծիծաղեն դերինս ասա դե հինչ ասեմ անումս կնձմնջուկա դերը երա կնաս կոժը երոնես քինիս ճյուրու կյաս տսնաս դրբզան կլած ղոնա գրանումնել մնաննգիսա սսա պայես հունցեն տամ մնասա դրանով նկացած վեր տսնասա շատ ամանաս դորնու թկեսա թա ղոնա ղոնա դորնու պեց Այդ ղոնաղը դու սակես թա ղոնաղեն հերնելանեցած քո հերնել շան տղա էս կես գիշերին ինչես եկալ քոնս արամսնես Խղճ դերը մեղա աստվածնելա քինեսիա հրվանն մղակը թկես թա բելքյաս մթենա շաղվալում մրդրբզան չմթակալ վերջը սա մեյլին դրբզը կթկեսա լոխտուսունկյաս յուշուստաս քինիս Դերը տեսնասա որ լուսնեսա, ասեսա համոթա, որ լուսանա ժողովուրդը տեսնան այս կոժը ցերքից հղացումը ուն նկացած, ինձ ինչ կասի։ Երա գնաս քինիս յուրանց դամուրջուն կոշտու, դամուրջու մնաս արմած հաստա։ Ադեր, ես վախտը կոժու ձերք է ցտեղ ինչս ունես։ Դերեսեսա, այ մի գալաթ մրալ ախպեր։ Էսա ես քանտար յաղոն աղջն պահապ կնկանս դարդան։ Մի հենգել յուրուգյոնե մին տղայա եկալ, խղճսա եկալ։ Բերալ ընտոն, մենակ թողալ կնկանս կշտեն, ես երկացալ եկալ ջուրը մին էլ թաքինեմ տոն, տեսալ դրբզան քլած։ Անամը մնաս ընգալա, մենք եկալում քո կոշտուտ, անամը ասես քինիմ ցենտամ տորնը պենա։ Դամուրջինը սեսավա, պայես անամը հինչիմ գիտաս, ինչա։ Դերեսեսա, դու իշխար քստական հինչ ջենգելը անամս գդում ասի, ես գիդլականում։ Դամուրջինը սեսա, այ բալամ դե, կինց, կուտեմնը, պենջար, ճորճորոկ, փյուրփյուր քյավար, քյարավուս, թրթունջուկ, էվելուկ, տտպաշար, ուտեմտիտեմ նանարեհան։ Դերտերս ասա, չէ, չէ, չէ, էդ չի, էդ չի։ Դամիրջինս ասա, աբալամ, չէ, մին պենա մնացալ ասեմ։ Ասմա ասե։ Դամիրջինս ասա, կնձ մնջուկ։ Դերոր խնասաթա, հա, լայ էտա վերկա, ուղոր մի քողորը։ Երականաս կես դրբզան թկես կնձմնջուկ ցենտաս, այդ տղան իրան կորցը վերջացրած դուսակյաս, քինի ստորնը բնես, կոժը դերին ցելքան ինքունես, բիրիստոն միկա կեղծավորություն ունես, ետնան իրան տեսի տենը յորոնես թա ադե դեշատ շնորհակալում։ Քինիս դերսս լավասնես բալա դեկոզիմին պենչը սրալ, ամմա խնդրեսին վեր շենը ասես վեշտա դերին տանը գոնաղմալալ։ Այդ տղան կասա դաստի հնգերունցու կոշտու տահանք թա բահինչավ գիդանք թա քեցալս։ Ես տղան ասեսա թաբր հոտաշչիկ քեցեք դամիրջուն կոշտու հրցրեք։ Տահանք քիսին դամիրջուն անա հրցնես դստաս վեր դուզա։ Մին լավ ծուծուտելավ կասն քեփնես ետան էլա հին չուիլալա սախ շեդավ մինինես։